alipotaka kuifaradhisha elimu ya dini mtume sala sallam hakusema talabul ilmi fardun na pia angesema hivyo hakuwa amekosea akasema faridha ala wazni faila alafu kule mbele ikaekewa taa tun ile taa ina maana nyingine inazidisha maana ni faradhi ni faradhi ya lazima lazima kumsoma ni sawa na kusema huyu ni alim huyu ni mwanawazoni alafu sema huyu ni allama mbele kuna tee ile allama yani ni gogo katika wanazuoni alim ni alim allama kazidi ya alim fardhu ni fardhu ni faradhi hiyo lakini faridha ni zaidi ya faradhi haya maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na sisi ndio tunaambiwa haya maneno je tumeyapokea je tumeyafanyia kazi je tumemuunga mkono mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa maelekezo yake haya je tuna udhuru gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukirudi kwake tukahesabiwa kwenye swala zetu zikaonekana swala zetu tunaziswali si kwa mujibu wa maelekezo yake mtume sallallahu alaihi wasallam utasema nini wewe hamswali nini kwenye safu moja alafu mkaona watu wanatofautiana safu moja alafu watu wanatofautiana aina ya uswalini hamjaona hilo hamjaona hilo safu moja jirani yako yeye anaweka hivi wewe waweka hivi jirani yako yeye kanyosha mikono wewe umefunga jirani yako yeye kafunga chini ya kitovu wewe umeka juu ya kifua jirani yako ananyosha kidole akishakaa tashahudi tu kwenye kile kitako jirani yako mwingine hanyoshi mpaka aseme ashhadu ndio anyosha kidole hatuyaoni haya kwenye swala jirani yako anapotoa salamu ananyanyua viganja vyake assalamu alaikum warahmatullah assalamu wa rahmatullah hatuyaoni haya nani kapatia nani kakosea tutamjuaje aliyepatia dhidi ya aliyekosea hatuna njia ya kulijua hilo ila ni kurejea kwenye ilmu ya dini kuisoma sifa ya sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam tukishaisoma ile sifa ya sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayari tuna tochi tuna mwangaza tuna ilmu tuna nuru tunaangazia katika viza totoro alilmu nur kwamba huyu kakosea huyu hapana huyu hapana mwenye ilmu ana maarifa mwenye ilmu anayapima mambo kwa ueledi wake wallahi alazim unakaa kwenye msikiti unamsikia mtu kasimama leo anatoa kalima toa mawaidha wewe kama ulipitia ukasoma ukafahamu na ukaelewa anaposoma unamtoa kasoro hmm, hapana hmm, mtu mjinga yeye hata asomewe shairi alafu aambiwe hii ni aya ya nne ya sura tauba anakubali jai hana ilmu hana nuru hana tochi haelewi wanasema wanataja kisa Abdullah bin Rawaha sahaba radhiallahu anhu ni katika orodha ya masahaba wa shairi wa mtume Muhammad sallallahu alikuwa akimiliki mke wake wa ndoa na akimiliki masuria vijakazi kijakazi unaruhusiwa kuyafanya yote unayoyafanya kwa mke wako kwa hiyo siku hiyo mke wake akamwona mumewe anatoka kwenye chumba cha mjakazi akamwambia kwa nini unatoka huko umetoka kufanya nini huko sikufanya kitu kuja fanya kitu una una hakika una hakika una hakika msomee Qur'an msomee Qur'an yani kama una janaba huwezi kusoma Qur'an msomee Qur'an yule ni mshairi akamwambia shahidtu anna wa'da Allahi haqqun wa anna an-nara mafwa al-kafirina wa anna al-'arsha fawqa ma'i tafin wa fawqa al-'arsha rabbul 'alamin وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين akasema basi alhamdulillah nimemwamini Allah nimekanusha batil kwenye moyo wangu basi ndio sio aya ya Qur'ani kwa mtu asiyekuwa na maarifa na ilmu unamsomea beti unamwambia hii ni aya katika suratu ar-ra'd anakubali mtu anazungumza batili wewe huelewi kwamba ni batili unatikisa kichwa sababu huna maarifa huna ilmu kwa ukiwa na ilmu unajua kupembua baina ya haki na batili baina ya la sawa na lisilokuwa la sawa baina ya huyo akisali kwamba mm, hapana mm, angalia swala yake yule bwana utamshangaa mtu anayesali alafu anasujudu pua yake haigusi ardhini unamshangaa aweza akawa ni profesa lakini profesa hajui kuswali profesa hajui kuswali katumia muda wake mpaka akaupata uprofesa hajui kuswali hajui kurukuu ile rukuu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui kusujudu ile sijida ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajui kuitadili itidali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana donoa donoa katika swala yake mithili ya ghurabu anavodonoa damu kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam hawa hazipokelewi swala zao kwa nini itakusawazishia swala yako ni ilmu ni ilmu ni kusoma kaisoma sifa ya sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo masahaba wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhum hawakuacha chochote kutusifia katika sifa ya sala ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam masahaba hawakuacha mpaka wapi anatazama kwa jicho lake anaposwali anaangalia wapi hawakuliacha jambo hilo kwamba jicho lake lilikuwa linapiga mahala pa kusujudu isipokuwa kwenye tashahudi jicho lake linatazama kidole chake cha shahada mpaka atoe salamu vipi vinakaa vidole vyake vya mikono wakati amerukuu pia wamelizungumza masahaba anaporukuu kiganja chake kana kwamba kinakamata goti lake ameachanisha vidole vyake ameachanisha vidole vyake kwenye rukuu vidole vinaachanishwa kwa utajuaje utajuaje kama utaki kusoma mithili ya mtu aliyelikamata goti lake naam na mgongo wake umenyooka kiasi kwamba masahaba wanasema lau kama anakuja mtu na maji anayamwaga juu ya mgongo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama maji yale hayanguki umenyookaje mgongo huo na kichwa chake pia wamekizungumzia katika rukuu. Aisha anasema na alikuwa anaporukuu lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalika, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaporukuu hakiinamishi chini kichwa chake wala hakisimamishi kichwa chake, lakini kinakuwa kati na kati, juu hakipo na chini kinatafutwa ndivyo kichwa kikae katika rukuu. Utalijuaje hili? Na Mtume akasema sala sallam, haikubaliwi swala ya asiyenyoosha mgongo wake katika rukuu na katika sujud. Utajuaje kunyoosha mgongo rukuu? Kwa hiyo waweza ukajihisi kwamba maswali kumbe huswali unakiuka maelekezo na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallama aliamrisha kwamba watu wasali kama walivyomwona yeye akiswali kama alivyomwambia Malik ibn al-Huwairith kwenye hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari wasallu kama raaitumuni usalli na mkifika makwenu huko ewe Malik ibn al-Huwairith mkaswali kama mlivyoniona mimi hapa Madina nikiswali sisi hatukumuona lakini tumemuona hatukumuona kwa dhati tumemuona kwenye vitabu tumemuona bwana mtume sala yake kwenye simulizi za masahaba ndio maana kitabu cha sifa ya sala ya mtume cha al-Imam al-Albani rahimahullah akakiita sifatu salati nabi min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha sifa ya sala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia takbira ya kuhirimia swala mpaka kutoa salamu anasema kaanna taraha kana kwamba unaiona ile swala jinsi walivyotusimulia masahaba wote masahaba wakuacha kusimulia mpaka vipi vidole vyake vya miguu vinakuwa wakati wa kusujudu kwake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na vipi inakuwa miguu kwamba anaikutanisha miguu yake na matumbo ya vidole vya miguu naam matumbo ya vidole yanagusa ardhi haya yote wametusimulia masahaba sisi tutayajuaje tutayajua tukikaa kwenye halakati za ilmu ya dini mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alipokuwa akishajiisha jambo la ilmu ya dini wa Uislamu katika hadithi aliyopokea Imam Muslim rahimahullah akasema idha mata al-insan imekuja kwa lafzi idha mata ibn adam imekuja kwa lafzi idha mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu anapokufa mwanadamu anapokufa mwanadamu inqata'a anhu amaluhu hukatika amali zake zote hukatika illa min thalathatin isipokuwa mambo matatu illa min sadaqatin jariyatin isipokuwa sadaka yenye kuendelea amekufa ameacha kisima watu wanachota maji amekufa ameacha masjid watu wanasali amekufa ameacha madrasa watoto wanasoma amekufa ameacha maji watu wanatumia kuna mto kautengeneza ajrahu watu wanatumia sadaqatin jaria, amekufa ameacha baitan libni sabili, nyumba ameitengeneza kwa ajili ya wasafiri waislamu wasipate tabu wakipita hapa eh, wanataka kulala walale. Imekuja kwenye hadithi, au baitan libni sabili banahu, au nyumba kwa ajili ya watoto wa njia. Ibnu sabili ni mtoto wa njia aliyekatikiwa au aliye aliyepumzika mahala hapo nyumba hii maalumu kwa ajili ya wasafiri wapumzike hapa walale siku ya pili siku ya tatu wanaondoka zao amekufa kaacha nyumba hiyo si ni tu njari anaendelea yuko kwenye kaburi lake anafikishiwa thawabu zake yuko kwenye kaburi lake neema iliyoje umekufa lakini amal bado unamiminiwa kwenye kaburi lako illa min sadaqatin jari au ilmin yuntafa'u bi au elimu yenye manufaa tumesema ilmu ikitajwa kwa itlaq ni ilmu ya dini hii ni ilmu ya dini ulisoma wewe mistari miwili mitatu uwepo wako hapa chuoni naam ulipata fursa ya kusoma rasaili tatu miaka yako yote uliokaa ulipoondoka umeondoka una rasaili tatu umezisoma hapa imma umesoma al-usul thalatha au umesoma al-qawaid al-arba' au umesoma al-usul sita au umesoma risala yoyote ya kiilmu katika rasaili za kiilmu kaondoka na rasai za kutatu ukaenda huko umepangiwa kazi umesoma umeelewa unakitoa ulichokijua na wewe ukawa unawafundisha watu fani yako uliyosomea chuoni hapa uko nayo inakuletea ugali inakuletea riziki lakini kadhalika kuna kitu cha ziada ulijifunza hapa ambacho hiki ndicho ambacho wewe ukifa unapelekewa kwenye kaburi lako kakaa na wafanyakazi wako wanne watano vijana wa Kiislamu vijana hawajitambui unaona hawa hawajitambui ukawaita jamani sisi ni waislamu wewe unasoma eh? soma Qur'ani eh? soma Qur'ani nifika juzuu ngapi na mimi bwana zamani wengi wetu watakwambia nini zamani zamani nilisha kwenye la 100 hapa havuki juzuu amma wengi watakwambia hivyo na pia ukimwambia hii hapa nisomee umemtafutia matatizo basi unakaa nao unaodarasisha uwepo wako pale kwenye kituo chako cha kazi uwepo wako pale kwenu ukawakusanya vijana ukawafundisha wakaelewa kusoma Qur'an wakaelewa kusoma hadith umewasomesha kitabu cha hadith al-40 an-nawawiyya au hadithi 100 za kuhifadhi wallahi alazim uko kwenye kaburi lako unaletewa thawabu zako nani hapendi hii hali kwamba mimi sitaki bwana nilizozipata kwenye uhai wangu zimenitosha nani huyo katoka ukaenda kwenye kijiji fulani hawasali swala za kablia au baadia ukasimama ukasoma hadithi za fadhila za kablia na fadhila za baadia ukawasomea hadithi fadhila za witri hata rakaa moja usiku tukawafundisha ile hadithi kwamba rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha rakaa mbili za asubuhi kabla ya alfajiri msikitini zile rakaa mbili zile za sunna mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ni bora kuliko dunia na vilivyomo hiyo ni swala ya sunna sijakwambia swala ya faradhi na sunna haingii chochote kwenye faradhi rak'ata alfajiri rakaa mbili za asubuhi khairu min ad-dunya ma fiha na kwenye riwaya ma alaiha ni bora kuliko dunia na vilivyomo kwenye dunia kuna mangapi unafundisha mtu rakaa mbili ambao nyepesi zinaswaliwa rakaataini khafifataini ni rakaa mbili nyepesi lakini wallahi ni bora kuliko madini kwa aina zake kuliko rubi kuliko tanzanite kuliko almasi kuliko kadha bora kuliko wanyama pori bora kuliko bahari bora kuliko samaki bora kuliko wanawake warembo wazuri bora kuliko milima na majabali bora kuliko kila kitu kuliko magari ya kifahari watu wa kijiji kile msikitini wanasali pale watu 30 watu wanne wakaishika ile sunna ya kuswali rakaa mbili kabla alfajiri wakadumu nayo na wao wakawafundisha watoto zao wewe umekufa kwenye kaburi lako wallahi alazim kila atakayesali kwa mujibu wa maelekezo yako uliyoyatoa yale manake yule uliyempa ile ilmu na atakayepewa na huyo na atakayepewa na huyo na huyo na huyo na huyo mpaka kiyama unapelekewa thawabu zako huko kwenye kaburi lako fadhila ya ilmu wa innal malaikata latad'u ajnihataha litalibi alilmi ridan bima yasna na hakika malaika wa Allah wanatandaza chini mbawa zao wanamtandikia nani wanamtandikia anayepita mahala hapo kwenda kusoma ilmu ya dini hii ni hadithi ya mtume Muhammad wasallam, hadithi sahihi ukhti wa Kiislamu ametoka kwenye domu yake anakuja kutafuta ilmu malaika anamtandikia, anamtandikia mbawa zake akanyagi kwa nini malaika wanafanya haya mtume anasema ridhan bima yasna kwa kule kuridhia kwao malaika hiki akifanyacho huyu huyu anafanya jambo kubwa huyu anakwenda kumjua Allah huyu anakwenda kumjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtu asije akasema mimi namjua mtume Muhammad mtume Muhammad hiyo ni sehemu ya kumjua mtume kumjua jina lake ni sehemu kumjua jina lake kwamba ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraish wa Quraish min al-Arab wal Arab min dhurriyyat Ismail ibn Ibrahim sehemu ya kumjua mtume Muhammad bado yako mambo ya kumjua mtume sasa kuzijua haki zake hukukuhu ana haki gani kwetu sisi litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa haki zake kwetu sisi kumpenda kuliko tunavyozipenda nafsi zetu watoto wetu wake zetu baba zetu na watu wote kwa ujumla ثلاث من كن فيه wajada bihinna halawata aliman mambo matatu yeyote ambaye yatapatikana ndani yake hayo matatu kwayo atapata tamu na ladha ya imani katika hayo an yakuna Allah wa rasuluhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma awe Allah na mtume wake wawili hao wanapendeza zaidi kwake yeye kuliko wasiokuwa hao hii ni haki ya mtume Muhammad apendwe kuliko unavyompenda baba yako kuliko unavyompenda mama yako kuliko unavyowapenda watoto wako kuliko unavyozipenda mali zako kuliko unavyowapenda watu wote na alimshika siku moja Umar mkono Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa wanatembea Umar akafurahi mshikiliwa mkono wake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wallahi ya rasul rasulullah la anta ahabu ilaya min kulli shay'in illa min nafsi wewe wallahi wewe unapendeza zaidi kwangu kuliko chochote ya rasulullah isipokuwa tu nafsi yako kwamba nafsi yangu kwanza kisha wewe ya rasulullah mtume akamwambia bado bado umar bado umar hawi muumini mmoja wenu mpaka mimi muhammadi niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake kuliko wazazi wake kuliko watoto wake akatafakar Umar alafu akasema sasa hivi ya Rasulullah wallahi wewe unapendeza zaidi kwangu mimi kuliko hata nafsi yangu ya Rasulullah mtume akamwambia